19 pora Furqon surasining 21 oyatidan boshlanadi. Muloqotimizni umid qilmaydiganlar bizlarga payg'ambarlik uchun farishtalar tushirilsa edi yoki bizlar Rabbimizni ko'zlarimiz bilan ko'rsak edi. dedilar haqiqat ular o'zlariga bino qo'ydilar va haddan juda oshib ketdilar ular farishtalarni ko'radigan kunni qiyomat kunini eslang o'sha kunda jinoyatchilar uchun hech qanday xushxabar bo'lmas farishtalar ularga derlar sizlar uchun xushxabar eshitish butunlay haromdir zotan biz ular qilgan har bir amalga kelib uni sochilgan to'zon kabi foydasiz qilib qo'ygandirmiz jannat ahli esa u kunda eng yaxshi qarorgoh va eng go'zal oromgohlarda bo'lurlar bulutli osmon yorilib farishtalar yer yuziga tushiriladigan kun qiyomatni eslang o'sha kunda haqqoniy podshohlik yolg'iz rahmon uchundir u kun kofirlarga ko'p qiyin kun bo'lur u kunda zolim qo'llarini barmoqlarini tishlab pushaymon qilib der eh qani edi men ham payg'ambar bilan birga bir yo'lni tutganimda holimga voy koshki edi falonchi gumrohni do'st tutmaganimda aniqki menga eslatma Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi u kunda shayton o'ziga ergashgan barcha insonlarni yordamsiz qo'yuvchidir payg'ambar aytdi ey rabbim darhaqiqat mening qavmim quraysh qabilasi ushbu Qur'onni tark etdilar. Biz sizdan oldingi har bir payg'ambar uchun ham jinoyatchi kimsalardan mana shunday dushmanlar qilganmiz. Rabbingizning o'zi yetarli rahnamo va yordamchidir. kofir bo'lgan kimsalar nega bu Qur'on unga payg'ambarga yaxli bir to'plam holida nozil qilinmadi dedilar ey muhammad biz u Qur'on bilan sizning dilingizni ustuvor qilish uchun mana shunday oz ozdan nozil qildik va uni tartili bilan ravon o'qib berdik ular sizga qur'onni ayblash maqsadida yuqoridagi kabi biror misolni keltirsalar albatta biz sizga haq javobni va go'zal tafsirni keltirib berdik ular yuz tuban hollarida jahannam tomonga jam qilinurlar ana o'shalar eng yomon maqomli va yo'ldan ozgan kimsalardir qasamki biz Musoga kitob Tavrot ato etdik va birodari Xorunni u bilan birga vazir etdik so'ngra dedik bizning oyatlarimizni yolg'onga yo'ygan qavm fir'avn va uning qavmi oldiga boringiz bas o'z kufrlaridan qaytishmagach biz ularni dengizga g'arq qilish bilan qirib tashladik nuh qavmini eslang qachonki ular payg'ambarlarni inkor etishgach biz ularni g'arq qildik va ularni odamlar uchun ibrat qilib qo'ydik yana biz bu kabi zolimlar uchun oxiratda ham alamli azob tayyorlab qo'ygandirmiz odi samud qabilalarini va quduq egalarini hamda shu oradagi ko'p avlodlarni eslang barchalariga misollar keltirdik va gap kor qilmagach barchalarini butunlay yo'q qilib yubordik aniqki ular safar kezlarida shumli yomg'ir tosh yog'dirilgan shahardan o'tgandirlar axir ular uni ko'rmasmidilar ibrat olmasmidilar yo'q ular qayta tirilishga umid qilmagan kimsalardir ey muhammad qachonki ular sizni ko'rsalar Alloh mana shuni payg'ambar qilib yubordimi agar sabr qilib mahkam turmaganimizda haqiqatan u bizlarni ilohlarimizdan ozdira yozdi ya deb sizni masxara qilurlar yaqinda azobni ko'rgan vaqtlarida kim yo'ldan ko'proq ozgan ekanini bilib olurlar ko'rdingizmi kim nafsu havosini iloh qilib olgan bo'lsa siz unga vakil undan qaytarib turishga mas'ul bo'larmidingiz yoki siz ularning ko'plarini haq so'zni tinglay oladilar yoxud anglay oladilar deb o'ylaysizmi yo'q aslo ular hayvonlarning xuddi o'zi balki hayvonlardan ham ular ko'proq yo'ldan ozganroqdirlar rabbingiz soyani qanday yoyib qo'yganini ko'rmadingizmi agar xohlasa uni sokin qilib qo'ygan bo'lar edi so'ngra quyoshni unga soyaning borligiga dalil qildik so'ngra uni astagina o'zimizga tortib olurmiz Alloh sizlar uchun tunni libos uyquni orom qilib qo'ygan kunduzni esa sizlar uchun sa'y harakat vaqti qilgan zotdir u o'z rahmati yomg'iri oldidan xushxabar qilib shamollarni yuborgan zotdir osmondan pok suv yomg'ir yog'dirdik bu o'lik shaharni yerlarini tiriltirish va o'zimiz yaratgan ko'plab chorva hayvonlari hamda insonlarga undan ichirish uchun u suvni eslatma olishlari uchun odamlar oralarida taqsimlab qo'ydik ammo odamlarning ko'plari ne'matlarimizga nisbatan faqat noshkurlikni istadilar agar biz xohlasak har qishloq va shaharga bir ogohlantiruvchi payg'ambar yuborgan bo'lar edik bas siz kofirlarga itoat etmang va uning qur'onning yordamida ularga qarshi qattiq kurashing Alloh ikki dengizni bunisi juda chuchuk unisi juda sho'r qilib oqizib qo'ygan va ularning o'rtasida to'siq va puxta parda qilib qo'ygan zotdir u yana haqir suvdan manidan insonni yaratib so'ngra uni nasl nasabli va quda anda qilib qo'ygan zotdir darhaqiqat rabbingiz har ishga qodirdir kofirlar Allohni qo'yib o'zlariga foyda ham zarar ham yetkazmaydigan narsalarga ibodat qiladilar kofir o'z parvardigoriga qarshi turib shaytonga yordam beruvchidir ey muhammad biz sizni faqat mo'minlarga jannatdan xushxabar beruvchi kofirlarni esa oxirat azobidan ogohlantiruvchi qilib yubordik ayting men sizlardan uning payg'ambarlik ustidan hech qanday haq so'ramayman menga faqat parvardigori sari yo'l tutishni xohlaydigan kishilar bo'lsa bas o'lmaydigan hamisha barhayot zotga tavakkul qiling hamda uning hamdi bilan tasbeh ayting u o'z bandalarining gunohlaridan yetarlicha xabardordir u osmonlar va yerni hamda ularning orasidagi barcha narsalarni olti kunda yaratib so'ngra arsh uzra mustaviy bo'lgan zotdir u rahmondir bas u zot haqida xabardor bilimdon kishidan so'rang qachonki mushriklarga rahmonga sajda qilingiz deilsa ular nima u rahmon sen buyurgan narsaga sajda qilaveramizmi deyishadi va bu so'z ularni yanada iymondan yiroqlashtiradi osmonda burjlarni bunyod etgan va unda chiroq quyosh va nurafshon oyni paydo qilgan zot barakotlidir u eslatma olmoqchi yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-biriga o'rin bosar qilib qo'ygan zotdir. Rahmonning suyukli bandalari yerda kamtarona yuradigan johil kimsalar bema'ni so'z qotganda salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir ular yana tunlarni parvardigorga sajda qilgan va tik turgan ibodat bilan bedor holda o'tkazadigan kishilardir ular parvardigoro o'zing bizlardan jahannam azobini daf etgin darhaqiqat uning azobi halokatlidir darhaqiqat u eng yomon qarorgoh va eng yomon maqomdir deydigan kishilardir ular ehson qilganlarida isrof ham xasislik ham qilmaslar tutgan yo'llari buning o'rtasida mo'tadildir ular Allohga qo'shib boshqa ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni man etgan jonni nohaq o'ldirmaslar hamda zino qilmaslar kim mana shu gunohlarni iymonsiz holda qilsa gunohga uchrar qiyomat kunida unga azob bir necha barobar ziyoda qilinur va u joyda xorlangan holida mangu qolur illo kimki shu dunyoda tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amal qilsa bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yadi Alloh mag'firatli va rahimli zotdir kimki tavba qilib ezgu ishlarni qilsa bas albatta u Alloh rizosi va mag'firatiga qaytgan bo'lar. ular rahmonning suyukli bandalari yolg'on guvohlik bermaslar va behuda so'z yo ish oldidan o'tgan vaqtlarida oliy janoblik bilan undan yuz o'girgan holda o'tarlar ularga parvardigorlarining oyatlari eslatilgan vaqtida ularga ehtirom yuzasidan kar va ko'r hollarida yiqilmaydilar balki ularni anglab bilib amal qilurlar ular parvardigoro xotinlarimizdan va zurriyotlarimizdan bizlarga ko'z quvonchini baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir aynan o'shalar sabr qilganlari sababli jannatdagi yuksak darajalar bilan mukofotlanurlar va u joyda farishtalar tomonidan salom va omonlik bilan qarshi olinurlar ular o'sha joyda mangu qolurlar u eng go'zal qarorgoh va eng go'zal dargohdir ey muhammad mushriklarga ayting agar duolaringiz bo'lmaganida parvardigorim sizlarga parvo qilmas edi bas sizlar u yuborgan payg'ambarni inkor etdingiz endi albatta

shuaro shoirlar degani surada tavhid iymon islom insoniy fazilatlarga da'vat koinot va samovot sirlari payg'ambarlarning da'vat asnosida chekkan zahmatlari oxiratga taalluqli ma'lumotlar bor mehribon va rahimli Alloh nomi ila to sin mim ushbular aniq kitob oyatlaridir ey muhammad ehtimol siz Makka mushriklari mu'min bo'lmaganlari uchun o'zingizni halok qilmoqchidirsiz. Agar biz xohlasak, ularga osmondan mo'jiza nozil qilar edikda u sababli bo'yinlari egilib qolar edi. Ularga Rahmon tomonidan yangi eslatma kelishi bilan albatta ular undan yuz o'giruvchi bo'ldilar bas ular payg'ambarni inkor etdilar ularga esa o'zlari masxara qilgan narsaning axboroti hademay kelib qolur axir ular yerga boqib unda barcha turdagi foydali navlardan qanchasini undirib qo'yganimizni ko'rmadilarmi albatta bunda alomat bordir lekin ularning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar rabbingiz esa u qudratli va rahimlidir ey muhammad eslang rabbingiz musoga nido qilib zolimlar qavmiga borgin fir'avn qavmiga ular mendan qo'rqmaydilarmi degan edi Musa aytdi ey rabbim men borurman lekin ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman dilim tang bo'lur tilim ravon emas bas birodarim xorimga ham payg'ambarlik yuborgin yana ular nazdida mening gunohim bor bas meni o'ldirib qo'yishlaridan qo'rqaman Alloh dedi yo'q o'ldira olmaslar bas xorim bilan birga mo'jizalarimizni olib boringiz albatta biz sizlar bilan birga savol javoblaringizni tinglab turuvchidirmiz bas ikkovingiz fir'avnga borib ayting haqiqatan biz olamlar parvardigorining elchilarimiz isroil avlodini bizga qo'shib o'z yurtlari falastinga jo'natgin fir'avn huzuriga kelishgach u musoga dedi biz seni bolalik chog'ingda o'z ichimizda tarbiyalamaganmidik umringning bir necha yilida oramizda turgan eding-ku keyin noshukurlardan bo'lib qilgan ishingni qilding muso aytdi o'shanda men u ishni yanglishganlardan bo'lib qilgan edim so'ngra sizlardan qo'rqib qochib ketdim keyin rabbim menga hikmat berdi va meni payg'ambarlardan qildi o'sha sen menga minnat qilayotgan ne'mat aslida sen Isroil avlodini qul qilib olishing tufaylidir. Fir'avn dedi: Olamlar Parvardigori deganing nimasi yana? Musa aytdi: Agar ishonadigan bo'lsangiz, u osmonlar va yerning hamda ularning orasidagi barcha narsalarning parvardigori murabbiysidir fir'avn atrofidagi ayonlarga eshitmayapsizlarmi dedi muso aytdi u sizlarning ham o'tgan ota bobolaringizning ham parvardigoridir fir'avn dedi sizlarga yuborilgan bu payg'ambaringiz qasamki jinnidir Musa aytdi agar aql ishlatuvchi bo'lsangiz u mashriq va mag'rib hamda ularning o'rtasidagi narsalarning ham parvardigoridir fir'avn dedi qasamki agar mendan o'zgani iloh qilib oladigan bo'lsang albatta men seni zindonbandlardan qilurman Musa aytdi agar men senga aniq narsa mo'jiza keltirsamchi fir'avn dedi bas agar rozgo'ylardan bo'lsang o'sha mo'jizangni keltirchi Musa asosini tashlagan edi birdaniga u chin ajdahoga aylandi qo'lini qo'ynidan chiqargan edi bexos u qarab turganlarga oppoq nurli bo'lib ko'rindi holbuki Musa o'zi qoramtir odam edi fir'avn atrofidagi zodagonlarga aniqki bu Musa ancha bilimli sehrgardir u o'z sehri bilan sizlarni o'z yeringizdan chiqarmoqchi nima deysiz dedi ular aytishdi uni va birodari horunni qo'yib turgunda hamma shaharlarga sehrgarlarni yig'ib keladigan kishilarni jo'natgin ular senga barcha o'tkir sehrgarlarni keltirsinlar bas sehrgarlar ma'lum kunda belgilangan joyga to'plandilar odamlarga aytildi sizlar to'planib bo'ldingizmi balki biz sehrgarlar g'olib chiqsa ularga ergashurmiz qachonki sehrgarlar kelishgach fir'avinga agar biz yutib chiqsak albatta biz uchun katta mukofot bo'lurmi deyishdi u ha u holda albatta sizlar mening yaqinlarimdan bo'lursiz dedi Musa ularga tashlaydigan narsalaringizni tashlangiz dedi bas ular arqon va asolarni yerga tashladilar va fir'avnning qudratiga qasamki albatta biz g'olib chiquvchidirmiz dedilar so'ngra Musa asosini tashlagan edi birdan u aso ularning yasama ilonlarini yuta boshladi bas u sehrgarlar yengildilar va sajda qilgan hollarida yerga yiqildilar barcha olamlarning parvardigoriga ya'ni Musa va Harunning parvardigoriga iymon keltirdik dedilar fir'avn g'azab bilan aytdi men izn bermay turib unga iymon keltirdingizmi albatta u Musa sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir bas yaqinda bilursiz albatta men oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga o'ng qo'l chap oyog'ingizni yoki aksincha kesurman va sizlarning barchangizni osib tashlayman ular dedilar zarari yo'q zero biz Rabbimizga qaytuvchidirmiz biz Musoga iymon keltirganlarning birinchisi bo'lganimiz sababli Rabbimiz bizning gunohlarimizni mag'firat etishini umid qilurmiz biz Musoga bandalarim isroil avlodi bilan tunda yo'lga chiqqin albatta sizlarning izingizga tushilur deb vahiy yubordik bas fir'avn barcha shaharlarga askar yig'uvchilarni jo'natdi va dedi aniqki ular ozgina kishilardir darhaqiqat ular chiqib ketishlari bilan bizlarni g'azablantiruvchidirlar bizlar ehtiyotkor jamoadirmiz bas ularni fir'avn va unga ergashganlarni bog'lar va buloqlardan ayirdik xazinalar va shinam maskandan ham yana ularga xazina va maskanlarga isroil avlodini voris qildik bas fir'avn lashkari tong paytida ularning iziga tushdilar bas qachonki ikki jamoa bir birini uzoqdan ko'rgach musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik dedilar muso aytdi yo'q men bilan birga parvardigorim bor albatta u meni xavfsiz yo'lga boshlar bas biz musoga asoyi bilan dengizni urgin deb vahiy yubordik bas dengiz bo'linib har bir bo'lak suv balandga ko'tarilib ulkan tog' kabi bo'ldi boshqalarni fir'avn va uning lashkarlarini ham o'sha yo'lga yaqinlashtirdik Musa va u bilan birga bo'lganlarning barchalarini fir'avn taqibidan qutqardik so'ngra boshqalarni dengizga g'arq qilib yubordik albatta bunda ibrat bordir lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar albatta Rabbingiz aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. ey muhammad ularga ibrohim xabarini o'qib bering o'shanda u otasi va qavmiga nimaga ibodat qilmoqdasizlar dedi ular sanamlarga ibodat qilmoqdamiz bas ularga sig'inishda davom etirmiz dedilar ibrohim aytdi iltijo qilgan paytlaringizda butlaringiz sizlarni iltijolaringizni eshitadilarmi yoki sizlarga foyda yo zarar yetkaza oladilarmi ular dedilar yo'q bizlar ota bobolarimizning mana shunday qilishlarini ko'rganmiz ibrohim aytdi sig'inayotgan narsalaringni o'ylab ko'rdilaringizmi o'zlarining va oldin o'tgan ota bobolaringiz ham albatta ular menga dushman men ularga emas olamlar parvardigorigagina ibodat qilurman u meni yaratgandir bas u meni hidoyat qilur uning o'zigina meni yedirur va ichirur kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur u meni o'ldirur so'ngra qiyomat kuni qayta tiriltirur u jazo kuni qiyomatda mening xatolarimni mag'firat etishini umid qilurman ey rabbim menga hikmat baxsh etgin va meni solih bandalarga qo'shgin yana men uchun mening haqimda keyingilar o'rtasida yaxshi gaplar paydo etgin yana meni oxiratda ne'matlar bog'ining vorislaridan qilgin otamni mag'firat qilgin u adashganlardan mushriklardan edi qayta tiriladigan kunda qiyomatda meni sharmanda qilmagin u kunda na mol dunyo va na farzandlar foyda bermas faqat Alloh huzuriga sog'lom dil bilan kelgan kishilargagina foyda bo'lur u kunda jannat taqvodorlarga ko'rib quvonish va kirishlari uchun yaqinlashtirilur do'zax esa yo'ldan ozganlarga ko'rib pushaymon chekishlari uchun namoyish qilinur va ularga ibodat qilib o'tganlaringiz but va sanamlaringiz qani Allohni qo'yib ular sizlarga yordam bera olarmi yoki o'zlari sizlardan yordam ola bilurmi deyilur bas unga u butlar bilan birga yo'ldan ozgan kimsalar do'zaxga uloqtirilur va iblis lashkarlarining barchalari ham ular do'zaxda bahslashar ekanlar deydilar Allohga qasamki albatta biz dunyoda bo'lganimizda aniq zalolatda ekanmiz o'sha sizlarni olamlarning parvardigoriga tenglashtirgan paytimizda bizlarni o'shanda aynan jinoyatchilar yo'ldan ozdirdilar endi bizlar uchun na oqlovchilar bor na biror qadrdon do'st bas koshki bizga yana bir marta yashash bo'lsa-yu bizlar ham mo'minlardan bo'lsak albatta bunda alomat ibrat bordir lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar albatta Rabbingiz bandalariga nisbatan aziz qudratli va rahim rahimlidir Nuh qavmi Nuhni va undan oldin o'tgan payg'ambarlarni inkor etdi o'shanda ularga birodarlari nuh aytgan edi Allohdan qo'rqmaysizmi albatta men sizlarga yuborilgan ishonchli payg'ambardirman pas Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning diniga chaqirganimda itoat etingiz men sizlardan bu da'vatim uchun mukofot so'ramayman mening mukofotim faqat olamlarning parvardigori zimmasidadir bas Allohdan qo'rqingiz va menga da'vatlarimni qabul etib itoat etingiz ular dedilar senga razil kambag'al odamlar ergashgandan keyin bizlar senga iymon keltirarmidik nuh aytdi men ularning nima ish qilayotganlarini bilmasman agar sezsalaringiz ularning hisob kitobi faqat rabbimning zimmasidadir men sizlarning so'zingizga kirib mo'minlarni huzurimdan haydovchi emasman men faqat sizlarni Allohning azobi haqida ochiq ogohlantiruvchidirman ular dedilar qasamki agar da'vatingdan to'xtamasang ey nuh albatta toshbo'ron qilinuvchilardan bo'lursan shunda nuh aytdi ey rabbim qavmim meni inkor etdi endi sen o'zing men bilan ularning orasini ochib qo'ygin va menga hamda men bilan birga bo'lgan mu'minlarga najot bergin bas biz unga va u bilan birga bo'lgan kishilarga ichi to'la kemada najot berdik so'ngra kema najotidan keyin qolganlarni to'fon suviga g'arq qildik albatta bunda alomat ibrat bordir lekin odamlarning ko'plari shundan keyin ham iymon keltiruvchi bo'lmadilar albatta oyatda rabbingiz hamma narsaga qudratli va bandalariga rahmlidir od qabilasi o'z payg'ambarlari va boshqa payg'ambarlarni inkor etdi o'shanda ularga birodarlari hud aytgan edi Allohdan qo'rqmaysizmi albatta men sizlarga Alloh tomonidan yuborilgan ishonchli payg'ambardirman. Bas Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning amrini yetkazganimda itoat etingiz. Men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman. Mening mukofotim faqat olamlarning parvardigori zimmasidadir sizlar faqat shu dunyoni deb har bir tepalikka o'yin kulgi uchun bir belgi baland bino quraverasizmi go'yo o'lmaymiz balki mangu yashaymiz deb qasrlarni solaverasizmi qachon biror kishini jazoga tutsangiz berahimlarcha tutasizmi bas Allohdan qo'rqingiz va menga itoat edingiz sizlarni o'zlaringiz biladigan moddiy ne'matlar bilan siylagan zotdan Allohdan qo'rqingiz u sizlarni chorva hayvonlari va siz yoqtiradigan o'g'illar bilan qo'lladi bog'lar va buloqlar bilan ham men sizlarning ustingizga ulug' kun qiyomatning azobi yetishidan qo'rqaman ular dedilar sening vasxonlik qilishing ham vas qiluvchilardan bo'lmasliging ham bizlar uchun barobardir albatta bu ayshu ishratga berilish bizga avvalgilardan qolgan xulq odatdir bizlar dunyoda ham oxiratda ham jazolanuvchi emasmiz bas ular xudni yolg'onchiga chiqarishgach biz ularni halok etdik albatta bunda ibrat bordir lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar albatta Rabbingiz hamma narsaga qudratli va bandalariga rahmlidir samud qabilasi o'tgan barcha payg'ambarlarni inkor etdi o'shanda birodarlari solih ularga aytgan edi Allohdan qo'rqmaysizmi albatta men sizlarga Alloh tomonidan yuborilgan ishonchli payg'ambardirman bas Allohdan qo'rqingiz va menga da'vatlarimizni qabul etib itoat etingiz men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman mening mukofotim faqat olamlarning parvardigori zimmasidadir sizlar tinchgina bu yerdagi narsalarga bog'lar buloqlar ekinlar va novdalar muloyim xurmo daraxtlari ichiga mangu qo'yib qo'yilurmisiz yo'q balki bu ne'matlar vaqtinchadir yana ustalik bilan tog'lardan uylar ham yo'nmoqdasiz yasamoqdasizmi bas noshukurlik qilishga Allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz shirk va ma'siyatlar bilan haddan oshuvchilarning amriga itoat etmangiz ular yer yuzida buzg'unchilik qilurlar va hech narsani isloh qila olmaydilar ular dedilar sen payg'ambar emas balki aniq sehrlangan kimsalardandirsan sen ham xuddi bizlarga o'xshagan odamdirsan bas agar da'voyingda rostgo'ylardan bo'lsang biror mo'jiza keltir u aytdi mening mo'jizam mana shu tuyadir ma'lum bir kun suv ichish navbati unikidir ma'lum bir kun esa sizlarning ichish navbatingizdir yana unga biror yomonlik yetkaza ko'rmangiz aks holda sizlarni ulug' kun qiyomatning azobi tutar bas ular itoatsizlik qilib tuyani so'ydilar da nadomat qiluvchilarga aylandilar ularni azob tutdi albatta bunda alomat ibrat bordir lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar albatta rabbingiz barcha narsaga qudratli va bandalariga rahmlidir lut qavmi payg'ambarlarni inkor etdi o'shanda ularga birodarlari lut aytgan edi Allohdan qo'rqmaysizmi albatta men sizlarga Alloh yuborgan ishonchli payg'ambardirman bas Allohdan qo'rqingiz va menga buyruqlarimga itoat etingiz men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman mening mukofotim faqat olamlarning parvardigori zimmasidadir sizlar olamlardan farqli ravishda shahvat bilan erkaklarga kelasizmi hamda Rabbingiz sizlar uchun yaratgan jufti halollaringizni tark qilasizmi yo'q sizlar haddan oshuvchi qavmdirsiz ular dedilar qasamki agar bu ishingdan to'xtamasang ey lut albatta surgun qilinuvchilardan bo'lursan u aytdi albatta men sizlarning bu ishlaringizni yoqtirmaydiganlardanman ey rabbim menga va ahlimga mo'minlarga ular qilayotgan ish kasofatidan najot bergin bas biz unga va uning barcha ahliga yuborgan jazomizdan najot berdik illo azobda qoluvchilardan bo'lgan bir kampirga lutning iymonsiz xotiniga najot bermadik so'ngra boshqalarni halok qildik ular ustiga yomg'ir tosh yog'dirdik bas ogohlantirilgan bu kimsalarning yomg'iri naqadar yomon bo'ldi albatta bunda alomat ibrat bordir lekin odamlarning ko'plari shundan keyin ham iymon keltiruvchi bo'lmadilar albatta rabbingiz barcha narsaga qudratli va bandalariga rahmlidir ayka xalqi daraxtzor egalari shuay payg'ambar qavmi o'tgan barcha payg'ambarlarni inkor etdilar o'shanda ularga shuayb aytgan edi Allohdan qo'rqmaysizmi albatta men sizlarga Alloh yuborgan ishonchli payg'ambardirman bas Allohdan qo'rqingiz va menga Allohning amrlariga itoat etingiz men bu da'vatim uchun sizlardan mukofot so'ramayman mening mukofotim faqat olamlarning parvardigori zimmasidadir o'lchovni to'la o'lchangiz va odamlarga ziyon yetkazuvchilardan bo'lmangiz shuningdek vaznli narsalarni to'g'ri tarozi bilan tortingiz odamlarga narsalarni kamaytirib bermangiz va yer yuzida buzg'unchilik tarqatib yurmangiz shuningdek sizlarni ham oldin yaralganlarni ham yaratgan zotdan qo'rqingiz ular dedilar aniqki sen payg'ambar emas balki sehrlangan kimsalardandirsan sen ham xuddi bizlarga o'xshagan odamdirsan bizlar seni yolg'onchi kimsalardan deb gumon qilyapmiz bas agar rostgo'ylardan bo'lsang ustimizga osmonning bir bo'lagini tashlab yubor u aytdi rabbim sizlarning qilayotgan amallaringizni yaxshi biluvchidir bas ular shuaydni inkor etishgach ularni soyabon kunining azobi tutdi darhaqiqat u ulkan dahshatli kunning azobi edi albatta bunda alomat ibrat bordir lekin odamlarning ko'plari iymon keltiruvchi bo'lmadilar albatta Rabbingiz har ishni qilishga qudratli va bandalariga rahimlidir albatta bu qur'on olamlar parvardigorining nozil qilgan kitobidir uni ruhul amin jabroil olib kelib ogohlantiruvchi payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun qalbingizga tushirdi u aniq arab tilida edi albatta qur'ondagi ayrim xabarlar avvalgilarning kitoblarida ham bordir axir qur'on haqida isroil avlodi ulamo ruhoniylarining bilishlari ular uchun dalil emasmi agar biz qur'onni ajamlardan arab bo'lmaganlardan biriga nozil qilgan taqdirda va uni ularga o'qib berganda ham unga iymon keltiruvchi bo'lmas edilar jinoyatchi kimsalarning dillariga kufrni mana shunday yo'llab qo'yganmiz ular to alamli azobni ko'rmagunlaricha unga qur'onga iymon keltirmaydilar bas u azob ularga o'zlari sezmagan hollarida to'satdan kelur so'ngra ular bizlarga biroz muhlat berilarmikan deb qolurlar bas ular bizning azobimizni tezroq kelsin deb qistayaptilarmi ey muhammad ko'rdingizmi agar biz ularni uzoq yillar sihat salomatlik mol davlat bilan foydalantirsak so'ngra ularga va'da qilingan narsa ya'ni azob kelganda ularga dunyoda foydalangan narsalari asqotmaydi biz birorta ham ogohlantiruvchisi bo'lmagan qishloq shaharni halok qilmadik eslatma bo'lsin deb shunday qildik biz zolim emasmiz qur'onni osmondan shaytonlar jinlar olib tushganlari yo'q ular uchun buning imkoni yo'q va ular bunga qodir ham emaslar chunki ular vahiyni xufiyona eshitib olishdan chetlatilgandirlar bas ey muhammad Allohga qo'shib boshqa biror ilohga iltijo qilmang aks holda azoblanuvchilardan bo'lib tortasiz yaqin qarindoshlaringizni Alloh azobidan ogohlantiring sizga ergashgan mu'minlar uchun qanotingizni past tuting bas agar ular itoatsizlik qilsalar u holda ayting albat albatta men sizlar qilayotgan ishdan pokdirman qudratli va rahimli zotga barcha ishlaringizda tavakkul qiling u sizni namoz uchun turayotgan vaqtingizda ham ko'radi sajda qiluvchilar orasida kezgan vaqtingizda ham ko'rib turur albatta u eshituvchi va biluvchidir ey muhammad ayting men sizlarga shaytonlar jinlar kimlarga tushishi haqida xabar beraymi ular barcha bo'xtonchim gunohga botgan folchi romchi kohillarga tushurlar eshitib olganlarini ularga tashlarlar lekin ularning ko'plari yolg'onchilardir shoirlarga yo'ldan ozganlar ergashurlar ularning har vodiyda mavzuda daydishlarini ko'rmadingizmi o'zlari qilmaydigan narsalarni gapirishlarini ham ammo iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan hamda doim Allohni yod etgan va ilgari mazlum bo'lganlaridan keyin islom ravnaq topgach g'olib bo'lgan kishilar mustasnodirlar zulm qilganlar esa yaqinda qanday oqibat sari ketayotganlarini bilib olurlar namal surasi Makka da nozil qilingan 93 oyatdan iborat. namal chumolilar degani. Surada chumolilar to'g'risida ibratli qissa bor. Unda Musa, Solih, Sulaymon alayhisalomlar haqida oyatlar bor. sulaymon alayhissalom bilan sabo mamlakatining malikasi bilqis qissasi ham shu suradadir mehribon va rahimli Alloh nomi bilan to sin ushbular qur'on va aniq kitob lavhul mahfuz oyatlaridir bu oyatlar shunday mo'minlarga hidoyat va xushxabardirki ular namozni barkamol ado etadilar zakotni beradilar va oxiratga aniq ishonadilar albatta oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning qilayotgan amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatib qo'ygandirmiz bas ular gangib yuraveradilar ana o'shalar uchun dunyoda ham eng yomon azob bordir va ular oxiratda eng ko'p ziyon ko'ruvchilardir ey muhammad albatta sizga bu qur'on hakim va dono zot dargohidan berilur Musa o'z oilasiga men olov ko'rib qoldim sizlarga undan biror xabar keltirurman yoki sizlarga isinib olishingiz uchun cho'x keltirurman deganini eslang bas u olov yoniga kelgach unga nido qilindi olov oldidagi kishiga musoga va uning atrofidagi zotlarga farishtalarga barakot bo'lsin olamlarning Rabbi Allohga tasbih aytamiz ey Musa albatta men qudratli va hikmatli zot ya'ni Allohdir asoyingni tashla bas qachonki muso uning ilondek qimirlayotganini ko'rgach ortiga qaramay qochdi shunda biz dedik ey muso qo'rqmagin zero mening huzurimda payg'ambarlar qo'rqmaslar lekin kim zulm qilsa-yu so'ngra bu yomonliklardan keyin uni chiroyli ishga almashtirsa bas albatta men kechirimli va dirman qo'lingni qo'yningga tiq va u hech qanday yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur bu mo'jizalar sen fir'avn va uning qavmiga olib boradigan to'qqiz mo'jiza ichidadir darhaqiqat ular itoatsiz qavm bo'ldilar bas qachonki ularga mo'jizalarimiz ravshan holda yetib kelgach ular bu aniq sehrdir dedilar o'zlari aniq bilmagan hollarida zulm va kibrga berilib ularni mo'jizalarni inkor etdilar bas ey muhammad buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring qasamki biz dovud va sulaymonga yetuk bilim ato etdik va ular bizni ko'p mo'min bandalaridan afzal qilib qo'ygan zot Allohga hamd dedilar sulaymon payg'ambarlik va podshohlikda dovudga voris bo'ldi va aytdi ey odamlar bizga qushlar tili bildirildi albatta bu aniq fazlning o'zidir sulaymon xizmati uchun jin ins va qushlardan iborat lashkarlari to'planib tizilgan hollarida turdilar to ular chumolilar vodiysiga yetganlarida bir chumoli ey chumolilar uyalaringizga kiringiz yana sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni ezib ketmasinlar dedi sulaymon uning so'zidan kulib tabassum qildi va dedi ey rabbim menga va ota onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarnigina qilishga meni muvaffaq etgin va meni o'z fazling bilan solih bandalaring qatoriga kiritgin u qushlarni ko'zdan kechirib nega men hudhudni ko'rmayapman balki u beruxsat g'oyib bo'luvchilardandir albatta uni qattiq azob bilan jazolayman yo so'yib yuborurman yoki menga uzrini bayon qilib aniq hujjat keltirur dedi so'ngra uzoq vaqt qolmay hudhud kelib dedi men sen ogoh bo'lmagan narsalardan ogoh bo'ldim va senga saba shahridan ishonchli xabar keltirdim men bir ayolni ko'rdim u ularning malikasi ekan unga barcha narsadan ato etilgan bo'lib ulkan taxti ham bor men uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga sajda qilayotganlarini ko'rdim shayton ularga qilayotgan amallarini chiroyli ko'rsatib ularni haq yo'ldan to'sib qo'ygandir bas ular hidoyat topmaslar ularning maqsadi osmonlar va yerdagi barcha sirlarni oshkor qiladigan hamda sizlar yashiradigan va oshkor qiladigan barcha narsalarni biladigan Allohga sajda qilmaslikdir. Alloh undan o'zga iloh yo'q. U ulkan arshning ham Rabbidir. sulaymon dedi sen rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardan bo'ldingmi ko'rarmiz mana bu maktubimni olib borib ularga tashlagin so'ngra ulardan chetlanib kuzatkinchi nima javob qaytarar ekanlar Xut-xut maktubni olib kelib malika bilqis oldiga tashlagach u dedi ey zodagonlar haqiqatan menga sharafli bir maktub tashlandi albatta u sulaymondandir va u maktubda mehribon va rahimli Alloh nomi ila sizlar menga kattalik qilmay huzurimga itoatli holingizda kelingiz deb yozilgan malika aytdi ey zodagonlar menga bu ishimda fatvo maslahat beringiz men to sizlar guvoh bo'lmaguningizcha biror ishni qat'iy qiluvchi emasman ular dedilar bizlar quvvat va ashaddiy matonat egalaridirmiz ishga buyurish sening o'zingga havola bas nimaga buyurishni o'ylab ko'raver u aytdi aniqki podshohlar qachon biror qishloqqa bostirib kirsalar uni vayron eturlar aholisining aziz kishilarini esa xor qilurlar ular shu tarzda ish qilurlar men ularga sinov uchun bir sovg'a yuborib ko'raychi elchilar nima xabar bilan qaytar ekanlar bas qachonki bilqis elchisi sovg'ani olib sulaymon huzuriga kelgach u dedi sizlar menga mol dunyo bilan madad bermoqchimisiz u holda bilingizki Alloh menga ato etgan payg'ambarlik va podshohlik u zot sizlarga bergan mol dunyodan yaxshiroqdir balki sizlar sovg'alaringiz bilan xursand bo'larsizlar sen qavmingga qaytib bor albatta biz ularga shunday qo'shin bilan borurmizki ular unga aslo bas kela olmaslar va albatta biz ularni mag'lub hollarida chiqarurmiz sulaymon ey zodagonlar ular mening huzurimga bo'yin sungan hollarida kelishlaridan ilgari qaysi biringiz menga uning bilqisning taxtini keltira olur dedi bilqis bu paytda yo'lda edi shunda jinlardan bir alvasti aytdi men uni senga o'rningdan turishingdan ilgari keltirurman albatta men bunga qodir va ishonchlidirman kitobdan ismi azamdan xabardor bo'lgan zot esa men ko'zing o'zingga qaytgunicha ko'z ochib yumguningcha uni senga keltirurman dedi bas uning taxtning o'z huzurida turganini ko'rgach dedi bu rabbimning shukr qilamanmi yoki noshukurlik qilamanmi imtihon etish uchun bergan fazlidandir kim shukr qilsa bas albatta u faqat o'zi uchun shukr qilur kim noshkurlik qilsa bas albatta Rabbim hamma narsadan behojat va karamlidir sulaymon malikaning farosatini sinash uchun dedi uning taxtini tanimaydigan qilib o'zgartirib qo'yingiz shunda u tanishga yo'l topadimi yoki yo'l topa olmaydiganlardan bo'ladimi ko'rgaymiz bas u kelgach taxting shundaymidi deyildi u xuddi o'shaning o'zi dedi sulaymon aytdi bizga undan ilgari ilm berilib musulmon bo'lganmiz uni esa Allohni qo'yib ibodat qilgan narsasi musulmon bo'lishdan to'sgandir. Chunki u kofirlar qavmidan edi. Bilqisga saroyga kir deyildi. Bas u saroyni ko'rgach, uni suv havzasi deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi Sulaymon bu oynadan yasalgan silliq qasrdir dedi shunda malika aytdi ey rabbim darhaqiqat men quyoshga sig'inish bilan jonimga jabr qilibman endi sulaymon bilan birga olamlar egasi Allohga bo'yinsundim qasamki biz samud qabilasiga birodarlari solihni payg'ambar etib yubordik u Allohga ibodat qilingiz dedi bas bexos ular kelisha olmaydigan ikki guruhga kofirlar va mu'minlarga bo'lindilar u aytdi ey qavmim nega sizlar azob so'rash bilan yaxshilik rahmatdan ilgari yomonlik azobni shoshtirmoqdasiz sizlarga rahm qilinishi uchun Allohdan mag'firat so'rasangiz bo'lmasmi ular dedilar bizlar boshimizga tushgan qahatchilikni sen va sen bilan birga bo'lganlardan deb shumlandik u aytdi sizlarning ishingiz Alloh huzuridadir aksincha sizlar imtihon qilinayotgan qavmdirsiz u shaharda hijr shahrida islohat o'rniga yer yuzida buzg'unchilik qilib yuradigan to'qqiz nafar boyvachcha kimsalar bor edi o'shalar Alloh nomiga qasam ichishib bir birlariga aytdilar albatta solihni va uning ahlini tunda halok qilurmiz so'ngra uning vorisiga bizlar na solihning va na uning ahlini halokatiga guvoh bo'lgan emasmiz albatta bizlar rostgo'y kishilardandirmiz deymiz ular makr qildilar biz ham ular sezmagan hollarida ularni halok qilish bilan makr qildik bas ularning qilgan makrlari oqibati qanday bo'lganini ko'ring biz ularni va qavmlarining barchasini tormor qildik mana nohaqlik qilganlari sababli ularning uylari huvullab qoldi albatta bunda biladigan qavm uchun ibrat bordir iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan zotlarga esa najot berdik lutni ham eslang qaysiki u qavmiga aytgan edi sizlar ko'rib bilib turib faxsh ishlarni qilasizmi sizlar xotinlaringizni qo'yib shahvatni erkaklarga keltirasizmi ha sizlar johil qavmdirsiz lut qavmining javobi esa faqat lut ahlini qishlog'ingizdan quvib chiqaringiz darhaqiqat ular juda poklanib ketayotgan kishilar deyishlari bo'ldi xolos so'ngra biz lutga va uning ahliga najot berdik illo uning xotini najot topmadi chunki halok bo'luvchilardan ekanini taqdir qilib belgilab qo'ygan edik ularning ustiga yomg'ir tosh yog'dirdik bas ogohlantiriluvchilar yomg'iri naqadar yomon bo'ldi ey muhammad ayting Allohga hamd va payg'ambarlik uchun tanlangan bandalarga salom Alloh yaxshiroqmi yoki ular sherik qilayotgan narsalarimi